вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці у размовах пра характар сённяшняй улады ў беларусе непазбежныя пытанні адкуль гэтыя людзі паходзяць і з кім у гісторыі сябе атаясамліваюць выснова атрымліваецца парадаксальная паходзіць большасць наменклятуры з тых сем'яў, якія пацярпелі ад сталінскіх рэпрэсіяў ад НКВД, але атаясамліваюць яны сябе з тымі, хто гэтыя рэпрэсіі ажыццяўляў з НКВД. Інфармацыя пра рэпрэсаваных дагэтуль закрытая ў архівах КГБ, але стакроць больш схаваная там сама інфармацыя пра тых, хто рэпрэсаваў. Са скупых звестак, што здабытыя і апублікаваныя на суперак волі цяперашняй улады ў кнігах Александра Лукашука і Леаніда Маракова, а таксама на нашым сайце Мартыралёх Орг відаць, што сярод следчых НКВД сярод членаў троек, двоек і асобых нарадаў, гэта значыць тых, хто непасрэдна выпраўляў людзей на расстрэлы і катаргу, ёсць і дзеячы мясцовай гадоўлі, але іх адзінкі, асноўная маса, людзі яраслаўскія іркутскія арлоўскія разанскія адным словом расійскія здавалася б лягічна якраз у іхных спісах адшукаць прозвішчы лукашэнак пяткевічаў козікаў сідорскіх гайдукевічаў але іх там няма затое ёсць гэтыя прозвішчы ў спісах рэпрасаваных у Лукашенко Андрей Семёнович, калгаснік калгасу чырвоны сцяг у вёсцы без зубінкі расонскага раёну. У 1937 годзе арыштаваны і асуджаны тройкай за антысавецкую агітацыю на 10 гадоў папраўча-працоўнага лягеру. Лукашенко Барыс Александрович, калгаснік у вёсцы Шатрава расонскага раёну. У 1937 асуджаны як агент польскай разведкі да вышэйшай меры пакарання. Расстраляна ў полацкай турме 28 снежня 37 -го году. Лукашенко Марыя мікітаўна 1924 году нараджэння з вёскі вітынь касцюковіцкага раёну магілёўскай вобласці настаўніца. У 1947 годзе за антысавецкую агітацыю асуджаная на сем гадоў лягеру. гэтай настаўніцы марыі лукашэнцы на момант прысуду не было і 23 гадоў аднак у пералічаных біяграмах уражвае не гэта а тое наколькі яны тыповыя сярод дзясяткаў тысяч падобных паміж усіх маіх лукашэнак на пэўную адметнасць прэтэндуе хіба што вось гэтый у Лукашенко Павал Карпавіч, 1890 году нараджэння, калгаснік у калгасе імя дзяржынскага у вёсцы Сідоранкі. У 1938 асуджаны пастановай НКВД СССР і пракурора СССР як агент латвійскай разведкі да вышэйшай меры пакарання, расстраляны 19 лютага 38 -го году. Вядома, прозвішчы гэта простыя супадзенні, хоць хто ведае, якім чынам і праз што перадаецца ў людзях адмысловая энергетыка і чые нам іншы раз сняцца дзіўныя сны. Не сакрэт, што цяперашні кіраўнік краіны ў адрозненне ад папярэднікаў старанна ахоўвае таямніцу свайго паходжання. Бацькі ён не ведаў і жыве з прозвішчам маці такая сакрэтнасць характэрная для каланізатараў або аўтарытарных папулістаў. Узорам тут, безумоўна, выступае гітлер, які не належаў ані роду, ані сям'і, а толькі ўвесі цалкам нямецкай нацыі жонкі ў яго не магло быць, бо жонкаю героя была ўся Беларусь, то бок нямметчына следам за кіраўніком і ягонае атачэнне пачынае абсякаць хвасты прыкметы паходжання цяпер нават пры прызначэнні на высокія пасады друкаваць біяграфію чалавека з прыкметамі паходжання нямодна напрыклад у фігуранта з прозвішчам янчэўскі у біяграфіі сказана што нарадзіўся ў горадзе барысаў а у фігуранта пяткевич што ў менску Хто былі бацькі і дзяды, з якіх яны вёсак ці рэгіёнаў, не удакладняецца картатэкеры прасаваных у беларусі раскрываюць цэлыя гнёзды і янчэўскіх і пяткевічаў на тэрыторыі нашай краіны але цяперашняя ідэалогія не прадугледжвае ў чалавеку якога кольвек чалавечага паходжання і тым больш звязаных з гэтым паходжаннем уплываў на характар і схільнасці фігуранта ён быццам гамонкулюс або чалавек з прабіркі не дрэва а тэлеграфны слуп у так лягчэй выстаяць і ні за што не зачапіцца ў інтрыгах ды віхурах уладных калідораў. А што пры гэтай выхалашчанасці ўлада апынаецца цалкам паза культурай у самым шырокім сэнсе гэтага слова, дык культурай вырашылі ахвяраваць. Такім чынам папулісцкі характар аўтарытарнай улады стаў прычынай таго, што фігуранты афіцыйнай беларускай палітыкі выступаюць не на баку рэпрэсаваных продкаў, а на баку тых, хто іх продкаў рэпрэсаваў. Ствараюць лініі Сталіна, усяляк замінаюць людзям ушаноўваць памяць бязвінных ахвяраў у месцах масавых пахаванняў, даюць цалкам тэндэнцыйныя ацэнкі гісторыі, як, да прыкладу, гэтае на сайце КГБ РБ. Вось што там сказана пра сталінскія рэпрэсіі і ролю ў іх слаўных чэкістаў. Музыка Пасля сканчэння грамадзянскай вайны неабходнасць у спецыяльным органе, які меў надзвычайныя правы і паўнамоцтвы адпала, і ЧК была ліквідавана. Яе пераемнікам стала ўтвораная першага сакавіка 1922 году галоўнае палітычнае ўпраўленне пры ЦВК Беларусі, а з 15 чэрвеня 1934 НКВД БССР. Асноўнай задачай гэтых органаў з'яўлялася барацьба са шпіянажам, дыверсіямі і тэрорам. Іх супрацоўнікі ўжо ў тыя часы ажыццяўлялі складаныя мерапрыемствы супрацьзамежных падрыўных арганізацый, дзейнічалі высокапрафесійна і вынікова. Трагічныя падзеі 30х гадоў 20 -го стагоддзя крануліся і органаў дзяржбяспекі. Рэпрэсіям падвергліся 23 тысячи чэкістаў, прычым загінулі найлепшыя прафесіяналы, паплечнікі дзяржынскага, людзі незвычайныя, з багатай і датклівай душой, якія беззапаветна служылі радзіме і змагаліся за светлую будучыню краіны. Музыка пра тое, хто рэпрысаваў 23 тысячи людзей з багатай і датклівай душою на сайце КГБ не сказана. Хто рэпрысаваў усіх 600 тысяч людзей. Гэта афіцыйная статыстыка да лукашэнкаўскай пары таксама. Ні слова пра рэпрэсіі не сказана і на афіцыйным партале прэзідэнта РБ. Thank you прыярытэт улады ў чыстым выглядзе прымусіў палітыкаў адмовіцца ад рэпрэсаваных продкаў, бо на добры лад гэта яны палітыкі павінны былі распачынаць шэсці ў курапаты ініцыяваць стварэнне падобных мемарыялаў і музеяў, але яны зрабілі наадварот бо ў залатых прамянях сталінскага сонца можна па-першае цалкам ігнараваць законы і канстытуцыю чым адразу адзначыўся лукашенко на пасадзе кіраўніка можна беспакарана сканцэнтраваць усю ўладу ў адных руках і правіць краінай бясконца доўга можна беспакарана распраўляцца са сваімі палітычнымі апанентамі у Па-другое, можна не займацца нацыянальным будаўніцтвам і трымаць народ у завіслым стане паміж формамі насельніцтва і нацыі а ў такім стане людзі не здольныя кансалідавацца вакол ідэі перамен яны нічога не вырашаюць на выбарах яны опускаются до першасных патрэбаў і па сутнасці не з'яўляюцца грамадзянамі сваёй краіны бо ад іх не залежыць нічога як ні круці а супольная памяць пра ахвяры аб'ядноўвае людзей яны перастаюць быць безгалосаю масай у народа проразаецца свой голас нацыя як жывы арганізм ужо сама становіцца гарантом пачынты ад беззаконня і рэцыдыва ў сталіншчыны, але гэта зусім іншы тып дачыненняў улады і народа. каб ацаніць маштабы сталіншчыны ў беларусі дастаткова сказаць што паходжанне нашай наменклатуры карані гэтых людзей лягчэй знайсці ў архівах рэпрэсіяў чым у звычайных гістарычных архівах дзе захоўваюцца генеалогіі роду чытаючы картатэкеры прэсаваных міжволі звяртаеш увагу на знаёмыя прозвішчы у Вось Канстантин Паўлавіч Кебіч, асуджаны і расстраляны ў 1937 за антысавецкую агітацыю. А вось Фома Піліпавіч Лучанок, селянін з вёскі Ганаполля і гуменскага павету, арыштаваны і расстраляны яшчэ ў 1921 за дэзертырства і рабаўніцтва. Селянін Алексей Еўдакімавіч Козік, як агент польскай паліцыі, у 1941 быў адпраўлены ў папраўча першы працоўны лягер у Сібір і там менш чым праз год памёр. Козік Васіль Антонович быў сігналістам блёкпаста на станцыі слаўная талачынскага раёну і пайшоў у гулах як нямецкі шпіён. Сустракаюцца і козікі палякі, х расстрэльвалі на месцы ў Беларусі. Козік Язэп Францевіч быў беларусам. У 1951 яго асудзілі як пасобніка нямецкіх акупантаў і далі 10 гадоў лягера. Паваенныя суды над пасобнікамі сканчаліся звычайна падобнымі прысудамі. У адрозненне ад судоў 37-38 гадоў, калі за шпіянаж антысавецкую агітацыю давалі, як правіла, вышэйшую меру пакарання. Вы слухаеце радыё Свабода. У новай серыі перадач вострая брама лёсы рэпрэсаваных беларусаў з закрытых архіваў КГБ. сярод шматлікіх рэпрэсаваных гайдукевічаў сустракаюцца памочнік майстра збройнай майстэрні баец пажарнай аховы селянін інвалід беспрацоўны шмат гайдукевічаў судзілі іх за розныя і па сутнасці заадно за антысавецкую дзейнасць і агітацыю удзел у контррэвалюцыйных арганізацыях і шпіянаж на карысць польшчы Большасць гайдукевічаў былі расстраляныя ў менскай або чэрвеньскай турме і толькі адзінкі атрымалі катаргу. Рэпрасаваных шэйманаў у картатэцы КГБ толькі два і абодва габрэі. Сымон Масеевіч з капыля быў студэнтам хімфаку БДУ. У 1934 яго расстралялі за антысавецкую дзейнасць а шмерка шмеркавіч паходзіў з гомеля быў начальнікам электрастанцыяў менска жыў у цэнтры сталіцы на вуліцы энгельса у 1936 асобая нарада асудзіла яго за контррэвалюцыйную трацкісткую дзейнасць і незаконнае хаванне зброі на 5 гадоў катаргі Што было з ім наступныя 15 гадоў невядома, але ў 1951 ён атрымлівае новы тэрмін і ссылку, пасля чаго апынаецца ў краснаярскім краі, дзе працуе на чыцінскай цэц 9. Гэта значыць пранёс чалавек праз усе выпрабаванні вернасць прафесіі і электрычнасці. Натуральна, не адныя уладныя прозвішчы сустракаюцца ў картатэках КГБ. Ёсць і анамастыка дэмакратычнага лягеру. Вялікае мноства пазнякоў з самых розных рэгіёнаў Беларусі сведчыць толькі пра пашыранасць гэтага прозвішча. Цікава, што пазнякі сустракаюцца не толькі беларусы ці палякі, але і латышы і габрэі. Пазняк Дамінік Геранімавіч нарадзіўся ў люцынскім павеце, латыш з сялян, машыніст паравознага дэпо ў горадзе Полацак. У 1938 годзе за шпіянаж на карысць Польшчы асуджаны да вышэйшай меры пакарання расстраляны. Пазняк Герцберкавіч нарадзіўся ў 1888 годзе ў мястэчку рака ў менскай губерні, вартаўнік складоў фабрыкі камунарка ў Мску. Жыў на вуліцы рэспубліканскай 23 кватэры 11. У 1935 годзе за неданосніцтва аб контррэвалюцыйнай дзейнасці асуджаны на тры гады высылкі ў Казахстан. Доўгае чытанне архіўных картатэк КГБ карэктуе погляд на многія рэчы. Адно нязменнай застаецца рэакцыя на рэпрэсіі супраць старых дзяцей жанчын. Пазняк Алена Антонаўна. 1908 году нараджэння калгасніца калгасу Орка ў вёсцы коласаўшчына капыльскага раёна Менскай вобласці. За садзеянне шпіянажу ў 1938 годзе асуджаная да вышэйшай меры пакарання, расстраляная ў слуцкай турме 25 жніўня 1938 году. Сустракаюцца сярод рэпрэсаваных пазнякоў і нацдэмы нацыянальныя дэмакраты, у чым і заключаецца іх галоўная віна. Пазняк Станіславы Палітавіч, 1911 году з вёскі Юрздрыка чэрвенскага раёну Беларус, начальнік неведамаснай аховы спіртзаводу Раванічы. У 1935 годзе як член контррэвалюцыйнай нацдэмаўскай арганізацыі асуджаны на тры гады лягераў. Рэпрэсаваныя меленкевічы ў картатэцы КГБ таксама прадстаўляюць розныя нацыянальнасці, што характэрна для гістарычнай віленшчыны. Да прыкладу, калгаснік з калгасу маяк сацыялізму Александр Вкенцевіч Меленкевіч быў літоўцам, а расстралялі яго ў 1937 як польскага шпіёна. Нармавальнік фабрыкі чырвоная зорка ў чашніках. Веленчук з паходжання Язэп Александрович Меленкевич быў палякам. Яго ў тым самым годзе расстралялі як члена шкодніцкай групы. Звяртае ўвагу, што і ўсіх астатніх меленкевічаў з майго спісу расстралялі. Адзінаму ў картатэцы казуліну пашанцавала крыху болей. Казулін Іван Александрович нарадзіўся ў вёсцы залогі невельскага раёну, беларус з сялян, меў аднаасобную гаспадарку ў вёсцы бухава расонскага раёну. У 1937 годзе за антысавецкую агітацыю арыштаваны і асуджаны на 10 гадоў папраўчапрацоўных лягераў. Шмат пра што распавядаюць прозвішчы і лёсы рэпрэсаваных землякоў. Часам адукуюць, як да прыкладу, мноства шастаковічаў, якіх усіх бралі ў лагойскім ды плешчанецкім раёнах, быццам намякае, што і славуты расійскі кампазітар Шастаковіч адсюль. Так і ёсць, а часам зноў расказваюць пра кур'ёзы ад якіх толькі усміхнесся горкай усмешкай як да прыкладу гісторыя гітлера праўда не тутэйшага з паволскіх немцаў але рэпрасавалі яго тут у Гітлер Антон Якаўлевіч нарадзіўся ў 1886 годзе ў вёсцы сямёнаўка канышаўскага павету саратаўскай губерні немец сялян непісьменны каналізатар 15 пагранатраду ў пасёлку студзянец заслаўскага раёну менскай вобласці у 1938 асуджаны тройкай за шпіёнскую дзейнасць на 10 гадоў лягеру гэта значыць што ўсю вайну Антон Гітлер выжываў на катарзе ў сібіры можна толькі ўявіць як яму было з такім прозвішчам і ці выжыў невядома раз нечаканыя падабенствы ставяць у тупік, бо цяжка зразумець, што гэта кур'ёзнае супадзенне ці заканамерная паўтаральнасць гісторыі. Многія памятаюць нядаўні сюжэт, калі студэнтку татяну Хому выключылі з універсітэту за тое, што яна паехала за мяжу на міжнародную канферэнцыю. Толькі у выпадку татяны Хома гэта прозвішча, а ў кгбэшнай картатэцы мне трапілася Хома імя. Форштер Хома Мейеровна, габрайка, студэнтка Менскага мединстытуту. У 1937 годзе асуджаная за нелегальны пераход мяжы да вышэйшай меры пакарання, расстраляная ў менскай турме 20 лютага 1938 году. распавядаючы пра такі лёс, я зусім не імкнуся напальваць жарсці альбо крый Божа сурочыць. Факты супадзенні падабенствы быццам самі чапляюць цябе за крысо. Абярніся, падумай, якія сэнсы затоеныя ў гэтым жыцці, якое нібыта мірна плыве вакол цябе і якім чынам гэта ўсё можа раптам выбухнуць, як тады Няўжо тая Хома Форштер, што кіравалася хутчэй за ўсё да сваякоў у Бласток, адкуль была родам, магла дапусціць, што толькі з-за гэтага яе. Thank you А яшчэ згадваюцца сённяшнія праграмы навучання апазіцыйнай беларускай моладзі за мяжой, але ў люстэркавым адбітку. Колясь моладзь з бесчалавечнай панскай Польшчы, наслухаўшыся пра шчаслівую краіну саветаў, імкнулася ў менскія універсітэты на вучобу, а станавілася гумусам для ўзгадавання чыёсьці абстракцыі шчасця хоць бы нейкі сэнс быў у гэтых ахвярах хоць бы хто на іх нажыўся ці замкі будаваў з трупаў а так бессэнсоўныя смерці без некае сэнсоўныя мэты нават самай злачыннай чысты абсурд можа быць таму так і не дайшло і не даходзіць да многіх нашых суайчыннікаў тое што адбылося бо нібыта і не злачынства гэта ўсё было ніякай карысці нікому ад гэтага не выпала а азначыць стыхійнае бедства як цунамі як цісканіна ў пераходзе метро няміга ніхто не вінаваты бо ніхто ад гэтага нічым не прыбыў сталіншчына як іржавы дэтанатар абсурду ў зарадзе мінуўшчыны зарад мінулага можна толькі ўзарваць абясшкодзіць час ад часу сродкі масавай інфармацыі паведамляюць пра такія здарэнні Іншая рэч ніхто не ведае, дзе гэтыя снарады закапаныя і колькі іх ёсць наогул. Магчыма, знаходзіць і абясшкоджваць іх мы будзем на працягу ўсёй агляднай перспектывы нашага існавання. І з кожным абясшкоджаным беларуская зямля будзе рабіцца больш бяспечнаю для жыцця.